Hi everyone, we're the P-Champs and we're inviting you to our concert sa Maricruz. Ayan, uh, sana po ah, manood po kayo. At uh, aasahan po namin kayo doon. At alam ko po, mag enjoy po kayo lahat sa amin. At sa lahat po ng mga Pinoy nandito ngayon, sana po ay makapunta po kayo sa concert namin. Iniimbitahan po namin kayo na manood. Hihintayin po namin kayo. Ako po si Angeline Quito. Ako si Ed Constantino. Ako si Jobit Valdivino. I'm Marcelino Pomoy. Magkita-kita po tayo dyan, mga kapamilya!